Колись давно про час говорили як про живу людину, називали його батько час. Якщо вірити Еліоту, батько час це старий чоловік із довгою білою бородою, який скрізь носив зі собою пісочний годинник. Мені здається, в нього дуже дивне почуття гумору. Подумайте лишень, коли трапляється щось жахливе, і спецалгебри, і візит до стоматолога чи падіння на сцені із задертою спідницею, час повзе повільно, і кожна секунда здається годиною. Коли ж стається щось казково прекрасне, наприклад, ви вперше закохуєтеся, то час летить так швидко, не встигнеш кліпнути, а минув цілий тиждень. Ранок 31 грудня. Завтра ми відлітаємо. Завтра ми відлітаємо, і я розлучаюся з людиною, в яку закохалася. від різдва мій список доказів, що нога споріднена душа поповнився новими пунктами. Хоч я і не писала про це у блог, не хочу засмучувати знову Еліота. Та до списку додалося таке. Ми любимо читати книжки з несподіваними вбивствами в кінці. І Він показав мені свої улюблені куточки, які я ніколи не відшукала б самотужки. Я точно знаю, куди поведу його, якщо він колись навідається в Брайтон. Йому подобаються мої світлини, і він вважає, що їх можна виставляти в галереї. Коли він говорить про це, я почуваюся талановитою, сильною і впевненою. Він також ненавидить селфі. Ми любимо арахісове масло зі шматочками арахісу. У нас стільки спільного, що я просто мушу сказати. Це ж треба. Ми обоє любимо арахісове масло зі шматочками арахісу. І завтра, завтра нам доведеться розстатися. Я полечу аж за океан до своїх так званих друзів, до найкращої подружки, яка зі мною не говорить. Я лежу в ліжку, дивляюсь у стелю і відчуваю, як сум охоплює мене. Не встані витримувати ці роздуми, злізаю з ліжка і спускаюся на перший поверх, поки йду коридором, із кухні долинає голос Сейділі. Ти не думаєш, що маєш сказати їй? Ні, відповідає Ноа так категорично, що я зупиняюсь, як у землю вкопана і я не хочу все зруйнувати. Нам було так добре. Доброго ранку, Пенні. Я підстрибую від несподіванки. Розвертаюся і бачу на сходах тата. Ех, з кухні чути, як відсувають стілець, і в дверях з'являється Ноа. Привіт, пені. Привіт, робе. Хочете оладки? Так питаєш, відказує тато, збігаючи сходом. Я всміхаюся, ну та не можу позбутися думок про підслухану розмову. Про що вони говорили? Чи вона, про яку згадувала сей ділій, це я? А якщо так, то що, на її думку, Ноа мав би мені сказати? Увесь день ці питання мучать мене, лиш погіршуючи мій стан перед від'їздом. Коли я нарешті беруся за пакування валізи, мозок починає шукати підказки. Що ж Ноа приховує від мене? За той час, що ми живемо у них, я жодного разу не бачила його друзів. Йому ніхто не телефонував. Правда, він сказав, що відпочиває від мобілки. Я досі не знаю, чим же він займається цей рік після школи. Він щось згадував про те, що підробляв у крамничці десь у центрі міста, але говорив про це в минулому часі зітхаючи, сідаюся на свою валізу. Ну от, я знову шукаю негатив, замість зосередитися на позитиві. Ноа ну, водив мене до мистецької галереї. Там познайомив зі своїми друзями, і він би не робив цього, якби щось приховував. І я навіть не впевнена, чи про мене говорила Сейділі. Залишилося всього кілька годин у Нью-Йорку. Я не хочу зіпсувати їх своїми дурними підозрами. Увечері ми всі сидимо за кухонним столом і граємо в американську монополію. Усі, окрім Белли, яка під столом бавиться ляльками. Що, Бен, вже не дочекаєшся нічної прогулянки до Таймсквер? питає тато, роздаючи всім гроші. Тато завжди банкір, коли ми граємо у монополію. А ще він завжди виграє, і я не впевнена, чи це якось пов'язано між собою. Так, відповідаю я, хоча насправді зовсім і не чекаю тієї прогулянки. Ми збираємося на Таймс-сквер, щоб зустріти новий рік. Та щойно годинник відіб'є північ, і як рік, коли я зустріла но, зміниться роком, коли я маю покинути його. Мені хочеться плакати. Щоб стримати сльози, починаю вивчати відмінності американської монополії. Та неможливо абстрагуватися, коли всі станції називаються вокзалами, а в тебе серце і так розривається через близький від'їзд. Нога під столом тримає мене за руку. Я всміхаюся до нього. Все добре? Самими губами питає він. Я киваю. А я бачу, що ви тримаєтесь за жуки, наспівує під столом Белла. Ми знову перезираємося і починаємо сміятися. Знаєш, я оце подумав, е, каже Ноа до Сейділі, а чому б тобі не піти разом з усіма на Таймс Сквер, а я понянчу маля. Я не маля, я велика дівчинка, кричить Белла. Мені не потрібна нянька. Добре, я посиджу з великою дівчинкою, виправляється Ноа. Ба, ти також заслужила відпочинок. Сейді ліва тріщається на нього. І я також. Чому він пропонує лишитися з Белою, якщо сьогодні наш останній вечір разом? А як же пенні? запитує Сейділі. Так, а як же я? Хочеться мені прокричати. Я думав, що Пенні захоче понянчитися разом зі мною. Ноа ну, з надією дивиться мені в очі. Мої губи миттєво розпливаються в усмішці. Ідея провести останню ніч удома разом із Ноа подобається мені значно більше, ніж бути сплющеною натовпом на Таймс-сквер. Позідіти, а не понянчитися виправляє Белла. Посидіти, повторює за нею Ноа. Навряд чи Пенні захоче пропустити святкування на Таймсквер. Чи не так? запитально дивиться на мене Сейді Лі. Зовсім ні, відказую я. Я залюбки лишуся з Ноа і Беллою. Ти впевнена? Тато здивовано зводить брови. Я молю про диво. Ти хвилюєшся через натовп, стурбовано дивиться на мене мама. Я не вірю своєму щастю. Так, відповідаю. І не така це вже й брехня, бо я ненавиджу натовпи. Може, нам усім варто лишитися вдома, пропонує мама. Завтра треба дуже рано вставати, щоб встигнути на літак. Ні, я майже зриваюся на крик. Заспокоююся, щоб не виказати себе. Мені було б дуже прикро, якби через мене ви лишилися вдома. Не хвилюйтеся, мені справді веселіше буде нянчитися з Белою. Сердита Бела вилазить з під столу. Мені не потрібна нянька, каже, сперши руки в боки. Сміюся і беру її на коліна. Звісно, не потрібна. Ти не маля, вибач. Бела тулиться до мене, і я обіймаю її. Я сумуватиму за тобою, пенні, каже вона. Я також сумуватиму за тобою, кажу, вимовляючи слова на американський манер. Усі сміються, а тато хитає головою. Ну, якщо ти справді цього хочеш, і я всміхаюся до нього. Так, хочу. Не знаю, чи за все своє життя я хотіла чогось так сильно. Коли мама з татом Сейді Лі та її подругою Бетті вирушає до Таймсквер, Ноа ну, питає, що Белла хотіла б робити. Вона схиляє голову на бік і думає над питанням аж цілу секунду. Будь ласочка, побавимось, принцес, Нуа регоче. О, ні, яким же я буду? Принцесою Ноа? Белла хитає головою. Ні, ти знаменитий принц, рокзірка. Крута роль, схвально киваю я. Ага, каже но, аж ніяк не вражений. Пенні принцеса осінь, а я принцеса Белла третя. А що сталося з Беллами першою і другою? Ой, вони загинули від копити планетних свиней. Я закушую нижню губу, щоб не розреготатися. Піди, принеси гітару, наказує Белла Ноа. Я раптом розумію, що не бачила Ноа з гітарою від дня нашого знайомства пені, а ти маєш тягнутися як принцеса. Не думаю, що в мене є одяг принцеси. Як щодо тієї сукні, нагадує но, у якій ти була на весіллі. А, так. Я біжу нагору в кімнату батьків і знаходжу сукню в маминій валізі. Цього разу я не взуваю туфлі не пов'язую стрічку, лишаюся боса і розпускаю кучері, щоб вільно спадали на плечі. Коли я повертаюся у вітальню, но вже сидить на канапі, настроює стильну чорну гітару з білим блискучим грифом. Ти просто чарівна, каже Ноа, коли я заходжу. Дякую, принце Рокзірко. Будь ласка, принцесо осінь. Белека встигла перевдягнутися у пишну, темно-фіолетову атласну сукню, плескає в долоні. Ти буде так весело. Потім вона повертається до нього. Зіграй їй пісню. Яку? Ту пісню, суворо дивиться на брата. Ти знаєш, яку ту, що ти написав про неї. Обличчя Ноа заливається багрянцем. Ні, ні, е, я не можу. Вона ще не завершена. Може, краще я зіграю щось з крижаного серця. Белла переглядала цей мультик 70 мільйонів разів, сміючись, пояснює мені Ноа. Отак заспівай все одно, будь ласка, вона благально складає долоньки. Ноа грає кілька акордів, а потім починає співати. Чую долі вже поклик лунає, то увечері освічися уже нарешті. їй. Та як зробити це, я досі не знаю. Постійно цю обручку виймаю. Може про романтику подбати я думів. Є в нас вічне святе, о кохання вогнем зайшлось набір звичних тем. От мій олень це дощі лось, тільки дайте час, я здивую вас, я точні слова знайду. Так. Белла танцює по кімнаті з ведмедиком. Я обожнюю цю пісню, каже мені захекана. Я слухаю пісню у виконанні Ноа і також закохуюся в неї. У нього такий гарний голос, ніжний, глибокий, такий неможливо забути. Я піднімаю на нього очі, і він на мене дивиться. Він співає для мене. Ці слова призначені мені. Коли він дістається рядка про подолання страху, дивиться мені просто в очі, а у мене по спині починають бігати мурашки. Потанцюй зі мною, тягне мене Белла. Я тримаю її за руки, і ми кружляємо навколо все швидше і швидше. Так ніби голос Ноа підносить нас, сповнює силою, мужністю, свободою, наповнює любов'ю. Через дві години співів, танців, ігор із залученням прекрасних принцес, сирок принців та нашестя інопланетних свиней Белла нарешті втомлюється. Гадаю, хтось уже хоче спати каже Ноа, відкладаючи гітару. Ні, заперечує Белла, але не надто рішуче, і кладе голову мені на коліна. Тоді пропоную таке пенні тобі почитає перед сном, а я трохи поприбираю. Белла зривається на ноги. Ура! Не поспішай, лагідно всміхається мені Ноа. Мені треба дещо залагодити. Я киваю і беру Беллу на руки. Ходімо, принцесо Белла третя. Кладу її в ліжко. На подушку поруч принцесу осінь. Мені буде сумно, коли ти поїдеш, стомленим голоском каже Белла. Мені також буде дуже сумно, кажу, пригладжуючи її волосся. Я оце подумала, може, принцеса осінь залишиться з тобою? Белені очі стають, як блюдця. Чесно. Думаю, тут вона буде щасливіша, усміхаюся я. Белла киває. Так і буде, коли я сумуватиму за тобою, зможу поратися з нею. Саме так. Я підсуваю принцесу осінь поближче до Белли і починає розповідати казку про принца Вільяма і принцесу Кейт, які врятували королеву від нашестя інопланетних свиней. Нарешті вона засинає. Я цілую її в чоло і вже збираюся виходити, коли з'являється Ноа. Ти впоралася, шепоче він, помітивши, що Бела вже спить. Я лише поцілую її на ніч, а ти спускайся на підвальний поверх. Я киваю на знак згоди, і враз мене переповнюють одночасно захват і страх. Нарешті ми знову наодинці. Уже спустившись на підвальний поверх, я помічаю таємниче мерехтіння вдалині. Спочатку мені здається, що це ялинка, але за образами вгадується щось інше. Минаю канапи і розумію, що світло лине від більярдного столу. Та стіл більше не схожий на стіл, і він обвішаний ковдрами і гірляндами. Чую за спиною кроки Ноа. Я спорудив тобі намет, каже він. Я пам'ятаю, ти розповідала, що любила там бавитися, як тобі було затишно. Він ніколи замовкає. Я відчуваю, як очі наповнюються сльозами. Дурна ідея? питає, зазираючи мені в очі. О, чорти плачеш. Це була дурна ідея. Вибач, я. Ні, ні, перериваю його. Це найкраще, що хтось колись дарував мені. Но нарешті всміхається. Справді, так, я дуже тобі вдячна, що ти слухаєш мене і пам'ятаєш, про що я тобі розповідаю. А чому б я не пам'ятав? дивується но і бере мене за руку. Зазирни до середини. я підходжу до намету. До однієї з ковдр прикріплено знак. Це намет пенні. Вхід заборонено. Хіба що вас звати Ноа. Він відхиляє ковдру і жестом пропонує мені зайти до середини. Я опускаюся на коліна і заповзаю до намету. Підлога завалена різнокольоровими подушками, по краях ковдр натягнута гірлянда, яка то міниться вогниками, то гасне. В одному кутку таця зі спеченим сейділі м'ясним пирогом, в іншому таця з галечиком лимонаду і склянками. Яка краса! Кажу, коли но заповзає до мене. Ти впевнена? Ноа ну, так пильно вдивляється в моє обличчя, ніби намагається прочитати мої думки, щоб переконатися, що я кажу правду. Так, і це крутіше за намети з мого дитинства. У моїх ніколи не було гірлянд. Ноа задоволено всміхається. Чи я ніяково замовкаю? Чи чого? Він дивиться на мене. Він так близько, що я відчуваю його дихання на своєму обличчі. Чи прекрасного принца? Опускаю погляд на подушки. Пенні. Піднімаю на нього очі, він дуже серйозний. Так, ти мені дуже подобаєшся. Ти також мені дуже подобаєшся. Ні, я маю на увазі дуже подобаєшся. Так сильно подобаєшся, що я. Що це навіть може бути. Я дивлюся на нього з надією, що він скаже такі важливі слова. Кохання, шепоче він. Я киваю, беру його за руку. Ти мені також так сильно подобаєшся, що це може бути кохання. У кіно сцена зізнання завжди така напружена, а у нас усе це ніколи не проходить так просто, сміється Ноа. Але ж не це головне, я також сміюся. Він обіймає мене і притягує до себе. Мені так сумно, що ти їдеш, шепочу мені на вухо. Мені також. Толюся до нього і кладу голову йому на плече. Але це не кінець, ти ж розумієш. Я відхиляюся і дивлюся на Ноа. Сплутані кучері спадають йому на обличчя, і мені страшенно хочеться простягнути руку і поправити їх. Я вигадаю щось, щоб навідатись до тебе в Англію. Та й ти будь-коли можеш приїздити в гості, а тим часом спілкуватимемося онлайн. Заради тебе я навіть перерву свій інтернет детокс, каже він, широко всміхаючись. Я вражена, і відповідаю. Так і має бути, відказує Ноа. А потім він починає цілувати мене. Торкається моєї шиї ніжними поцілунками, легкими, як крила метеликів. Потім цілує обличчя, повіки, кінчик носа поки нарешті наші вуста не зливаються у пристрасному поцілунку. Я хочу, щоб це тривало вічно. Та раптом щось починає дзищати. Я відсуваюся від нога і стривожено зиркаю на нього. Що це? Вибач, це мій годинник, і я поставив будильник на дванадцяту, щоб ми не пропустили початок нового року. І він знову притягує мене до себе. З Новим роком, Пенні. З Новим роком, кажу я, сподіваючись, що він буде по-справжньому щасливим. Ми опускаємося на подушки і лежимо, обійнявшись. Я подумки благаю батька часу смилосердитися над нами і зупинити всі годинники на світі, щоб наші поцілунки тривала і вічність. Офіційне оголошення. я ненавиджу батька часу. Ненавиджу навіть більше, ніж шкільних скувальників, іспити і мариновану цибулю. Ми з зно мали годину на самоті, доки решта повернулися додому. Годину, яка пролетіла як наносекунда. Єдина втіха коли я заплющую очі і згадую новий рік у наметі, і відчуваю дотор но на своїй шкірі, так ніби ми знову разом. На жаль, я не можу зупинити час, але принаймні можу мандрувати в часі. Саме цим я і поглинута зараз, поки чекаю в коридорі на батьків, які зносять свої речі. Я сиджу на валізі із заплющеними очима і пригадую, як Ноа пестив моє волосся і спину. Пенні, за твої думки, розплющую очі і бачу Ноа, який дивиться на мене з іншого кінця коридору. Я думала про намет. Моє обличчя заливається червоним. Я також не можу думати ні про що інше. Ноа підходить і бере мене за руки. Чому б тобі не спуститися? і не сховатися там. Я скажу твоїм батькам, що тебе викрали інопланетні свині, тож хай вони самі повертаються додому. Я сумно всміхаюся. Якби ж то я могла. Він обіймає мене, а я кладу голову йому на плече. Ми ідеально пасуємо одне одному. Це все так нечесно. Усе буде добре, шепоче він мені на вухо. Все буде добре. Але чи буде? Як усе може бути добре, якщо ми живемо так далеко одне від одного? Усю дорогу до аеропорту я відчуваю, як усередині пухлиною наростає туга. Батьки їдуть в авто Сейділі, разом із нею Белла, а я із Ноа. Немає потреби коментувати маршрут. Мені настільки гірко, що я навіть не маю сил панікувати. Коли ми заїжджаємо на парковку аеропорту, но повертається до мене. Слухай, пані, нічого, якщо я не піду з вами до аеропорту. Я не прихильник публічних прощань. Краще я все скажу тобі зараз, коли ми удвох. Я трохи розчарована таким поворотом. Із внутрішньої кишені куртки Ноа дістає диск і простягає мені. Я маю дещо. Я записав це спеціально для тебе. Я забираю диск з рук Ноа. Це та пісня, про яку говорила Белла? питаю з надією. Но червоніє. Можливо. Він починає сміятися. Так, це вона. Я записав її на своєму компі, тож якість не найкраща, але я хочу, щоб вона була в тебе, щоб ти знала, що я відчуваю. Я дивлюся на автомагнітолу. Можна зараз послухати? Ноа ну, сміється і заперечливо хитає головою. Ні за що. Послухаєш удома. Повернешся, а тут і звісточка від мене. Розчарування потихеньку тане. Я беру но за руку. Дякую тобі. Ой, тільки я нічого не маю для тебе. Ти вже і так багато дала мені. Він стискає мою руку. Ти навіть не уявляєш, як багато. Річ у тім, що перед нашим із тобою знайомством справи у мене. Він зупиняється, коли поруч із нами паркується Сейді Лі. Не переймайся, зітхає нога бере моє обличчя у долоні. Пенні, Пенні, ти мені так сильно подобаєшся, що це навіть може бути кохання. І ти мені так сильно подобаєшся, що це навіть може бути кохання. Моє серце сповнюється надією. Хіба ж кохання не здатне подолати будь-які перешкоди? Чи ж не про це співається у пісні? І якщо воно долає все, то це стосується і Атлантичного океану також. Я чую, як відчиняються двері автосейділі. Наш час спливає. Ну а притягає мене до себе і ми цілуємося. «Ель казала, що вони закохані, голосно каже Белла прямо під вікном авто. Усю дорогу додому я чіпляюся за нашу останню розмову з Ноа, як за рятівне коло. Щоразу, відчуваючи наростання тривоги, нагадую собі, як багато всього трапилося за час моєї відсутності в Сполученому Королівстві. Я ніби повертаюся зовсім іншою людиною. От лише цього разу немає потреби вдавати когось іншого. Мені вже не потрібно альтер, его, супергероїні. Мені подобається бути собою. Щоразу, коли літак потрапляє в зону турбулентності, я подумки перераховую усі свої досягнення за останній час. Я більш-менш навчилася опановувати напади паніки, була неофіційним фотографом на американському весіллі, ходила на закупи в Брукліні, зустріла Різдво в Америці, закохалася. Я закохалася. І хоч я бачу, що маленький літачок на екрані переді мною все більше віддаляється і від Америки і від нога, я тримаюся. Десь глибоко всередині я відчуваю, що ми впораємося. Ми приземляємося в Англії, і полегшення від спокійного перельоту поєднується разом із віднайденою впевністю. І, хоч я втомлена, ще ніколи не почувалася такою рішучою. Я залагоджу все за Еліотом. Я відкладатиму гроші, зароблені у веселому весіллі, щоб купити квиток до Нью-Йорка. Мені байдуже, що відбувається з тим дурним відео. Меган чи Олі. Я скинула минуле, як стару шкіру, і тепер вона гойдається десь на хвилях Атлантичного океану. Додому дістаємося вже по дванадцятій ночі. Усе навколо видається інакшим, незнайомим. Різдвяні прикраси сумні й понурі, а в будинку страшенно холодно. Поки мама з татом заварюють чай, я йду прямісінько до своєї кімнати. Маю послухати диск від Ноа. Я лягаю на ліжко і тут же чую стук. Затамовую дихання в очікуванні зашифрованого повідомлення. Один удар. Чотири удари. Три удари. Я люблю тебе. Тіло розслабляється. Від Різдва ми зовсім не переписувалися. Це був найдовший період у моєму житті, коли ми зовсім не спілкувалися з Елютом. Ще до того, як я встигаю відповісти, він знову починає стукати. Можна зайти? я одразу ж вистукую. Так, приходь просто зараз. Я можу послухати диск пізніше, а зараз потрібно залагодити стосунки з Еліотом. Життя повертається у звичне русло. Рахую секунди до того, як відчиняться двері моєї кімнати. Один, два, три, чотири, Пенні, залітає захеканий Еліот. Вибач, я так сумував за тобою. Ти ми у нас все гаразд? Я сідаю, сміхаючись. Звісно, у нас усе гаразд. О, дякувати Богові. Еліот сідає на краєчку мого ліжка. Вибач, я тоді розсердився. Ти собі не уявляєш, як вони тиснули. Це було справжнє пекло. Гадай, що батьки подарували мені на різдво. Я знизую плечима. Абонемент на регбі. Регбі. Вони знають, як я ненавиджу цю гру. Еліот у розпачі зводить руки догори. Навіщо дарувати єдиному синові те, що ви точно знаєте, він палко ненавидить? Ну навіщо? А ще вони справді думали, що сирне фондю на різдво це гарна ідея. Люди, агов молодість їм захотілося згадати. Я співчутливо хитаю головою. Мідний Еліот, знаю, їм уже нічим не допоможеш. Вони безнадійні. І він зітхає і дивиться на мене. Тепер ти. Що? Розкажи мені про прекрасного принца. Ти серйозно? Дивляюся в Еліотове обличчя, щоб переконатися, що йому справді цікаво. Еліот усміхається. Так, серйозно. Я розповідаю йому про події останнього тижня, лишаючи при собі деякі подробиці, бо не хочу знову образити його. Закінчивши, нервово поглядаю на нього. З Еліотового обличчя неможливо нічого щитати. А що ти почуваєш зараз, коли знаєш, що ніколи з ним не побачишся? Усе буде добре, ми щось вигадаємо. Еліот супить брови. Як? Він у Нью-Йорку, ти в Брайтоні. Так, я розумію. Мені все важче налаштуватися на позитив. Але ми можемо їздити в гості одне до одного. Еліот киває, та в його погляді відчитується сумнів, який пробиває діру в моїй броні позитиву. Ми мовчимо, а я вже починаю шкодувати, що взагалі йому щось розповіла. У тебе є його фото. Еліотове питання нарешті розбиває тишу. Я киваю. Дістаю сумки телефон і гортаю фотки, шукаючи нога в парку. Це ранок Різдва, коли він показував мені тихі безлюдні околиці. Еліот роздивляється фото, я вдивляюся в його обличчя, сподіваючись на схвалення. Мені так хочеться, щоб йому сподобався Ноа, щоб він підтримав мене. Ельот коротко киває. Симпатичний, каже він, та я помічаю приховану напругу. Обличчя здається знайомим. Напевно, напевно, це вилиці Джонні Деппа. І він повертає мені телефон. Слухай, підеш зі мною завтра у місто. Хочу купити картату сорочку до свого ковбойського капелюха. Ось і все. Розмова про Ноа завершена. Поки Еліот розводиться про те, що настав час американізувати його стиль, я відчуваю гірке розчарування. Хіба ж найкращий друг не має радіти? Коли ти починаєш зустрічатися з кимось? Хіба ж не має випитувати всі всі подробиці? я не розумію, що відбувається з Еліотом. Особливо тепер, коли я вдома за тисячі миль від Ноа. За тисячі миль від Ноа. Коли мене майже накриває хвилею суму, телефон сповіщає про нове повідомлення. Еліот продовжує говорити, а я дістаю телефон і читаю смс. Сподіваюсь, ти добре долетіла, але я хотів би, щоб ти була поруч. Я сумую за тобою. Моя ключова мить. Я задоволено всміхаюся. Мені піти? питає Еліот, поглядом вказуючи на телефон. А що? неуважно перепитую я, відволікшись від складання відповіді Ноа. Думаєш, мені час іти? А, так, я втомлена після перельоту. Еліот підводиться. Добре, тоді до завтра. До завтра. Коли Еліот виходить, я відсилаю Ноа відповідь. Так, долетіла добре, але сумую за тобою і хочу бути поруч. Зараз слухатиму диск. Я запалюю апельсинову цинамонову свічку, що Сейді Лі подарувала мені на різдво, і знову чую дзищання телефону. Йой, ой сподіваюсь, тобі сподобається я відкриваю коробку, витягаю диск і раптом завмираю від хвилювання. Я не вигадувала собі, що це має бути романтична балада, а якщо це жартівлива пісенька. Наприклад, про те, як сильно я люблю арахісове масло зі шматочками горіхів. Опануй себе, кажу собі. Вставляю диск у плеєр і запускаю пісню. Не варто було хвилюватися. Уже з перших програшів я відчуваю, що це надзвичайно красива пісня. Відкинувшись на ліжко, помічаю записку, укладену в коробочку. Розгортаю її тієї миті, коли Ноа починає співати. Угорі на сторінці назва Дівчина осінь. Нижче слова. Ноа співає, а я читаю. Дівчина осінь. Дівчина осінь мій світ змінила зовсім, зафарбувала зиму золотим, усе змінила у житті моїм. Коли був загубився я, це ти мене знайшла, чарівна усмішка твоя життя мені дала. Дівчина осінь. Мій світ змінила зовсім, зафарбувала місяць в колір бурштину. Далеко ти, та бачу я тебе одну, волосся золоте, усмішку осяйну. Дівчина осінь змінила світ зовсім, змінила світ зовсім. Пісня закінчується, а я вся свічуся зсередини присвятив мені пісню. Він він написав ці прекрасні слова для мене, про мене. Дістаю телефон і пишу йому смс. У кінці ціла купа поцілунків, та я знаю, що він не заперечуватиме. Я в захваті. Дякую. Но ну, одразу ж відповідає. Справді, так, вона прекрасна як ти. Я збираюся відповісти, коли надходить ще одна смс. Найпрекрасніша ключова мить за всю історію ключових миттєвостей. Це про тебе. Перед сном я ставлю пісню Ноа на повтор і уявляю, як він обіймає мене у наметі, освітленому теплим мерехтінням гіллян. Уперше за довгий час мені не сняться жахіття.